depílate y un splash de chocolate. Entra yate y relate y desnúdate. Ese totito a ti te late y ese culote. A ti te gusta chingar conmigo no más desde que te derrote. Feítate la tota porque hoy te lo voy a meter. Te compré el traje Versace que valía mil tres uno ti crees, bebé, que va tú quieres amanecer. Te quieres ir por el mal en el o nos vamos por en el la tota porque hoy te lo voy a meter. Te compré el traje Versace que valía mil tres. Unos panty Victoria, si crees, bebé, que país, tú quieres amanecer te quieres ir por el mal en el yate o nos vamos volando en el jet. Good morning, hoy despertamos fumando en California. Bebé que tú quieres beber, yo bebo champán, yo no bebo macorni. Yo sé que a ti te gusta Forni, call me cuando tú te sientas horny. con mis prendas son de oro, yo no uso circoni Hoy te lo voy a meter en el yate o en el jet, en la mansión o en el chalet. En el pelo y la uña set. de la piel, de ti tengo sed. Tengo sed. Hoy va a llover, que yo te quiero ver y quiero prender. Quiero prender. Hoy a recoger en la Range Rover. Mami, tu cuerpo es un premio. Te la tota porque hoy te lo voy a meter. Te compré el traje Versace que valía mil tres. Unos panty Victoria si crees, bebé, en qué país tú quieres amanecer. Te quieres ir por el mal en el o no estamos volando en el Te llevo pa' la Gucci, te pongo a correr Banshee y Scramble Hoy te hago al Amber, baby tú eres mi Amber Y yo tu Cali, tú quiero operarte en Cali 512 no me gusta la pali Tengo todas las Jordan como Spiley Tú y yo combinamos bien cabrón como Taiga y como Kylie Hoy te lo voy a meter en el yate o en el jet, en la mansión o en el chalet. Ten el pelo y la uña set, afeítate la piel, de ti tengo sed. Hoy va a llover, yo yo te quiero ver y quiero prender. Hoy te voy a recoger en la cuerpo un premio, no Afeítate la tota, porque hoy te lo va a meter. Te compré el traje Versace que valía mil tres, unos panty Victoria. Si crees, bebé, en qué país tú quieres amanecer. Te quieres ir por el mal en el yateo, nos vamos volando en el Afeítate la tota, porque hoy te lo va a meter. Te compré el traje Versace que valía mil tres, Panty Victoria, si crees, bebé, en qué país tú quieres amanecer. Te quieres ir por el mal en el yate o nos vamos volando en el jet. Alex Killer Music, Chronic Magical, Equalizer. Mira, baby, yo siempre ando con Capel y con Mongo, o con Coto, o con Franco. Mr. Myers coming Zoom Brian Myers, la oscuridad.